บุ๊กทูเจ็ดสิบเซดมชอบ อยากเน š โตเจ l ลตีคุณอยากสูบบุหรี่ไหมเจลิเตลิพุชิตีคุณอยากเต้นรำไหม Želite li plesati? คุณอยากไปเดินเล่นไหม Želite li šetati? ดิฉันอยากจะสูบบุหรี่ Ja želim pušiti. คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม Želiš li cigaretu? เขาอยากได้ไฟแช็ก On želi vatre. ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อย Ja želim nešto piti. ดิฉันอยากทานอะไรหน่อย Ja želim nešto jesti. ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย Ja se želim malo odmoriti. ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย Ja vas želim nešto pitati. ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย Ja vas želim za nešto zamoliti. ดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณ Ja vas želim na nešto pozvati. คุณจะรับอะไรดีคะ Šta želite molim คุณจะรับกาแฟไหมคะ Želite li kafu หรือว่าคุณจะรับชาดีคะ Ili radije želite čaj เราอยากจะขับรถกลับบ้าน Mi se želimo voziti kući คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม Želite li vi taksi?